Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Սովորաբար մենք սովոր ենք տեսնել կինդերները փոքր տեսքով։ Գործարգանը Չալյանը փոխեց մեր պատկերացումները։ Պարզվում է, դրանից կարելի է պատրաստել մեծ բոքսեր, որն էլ թերևս կլինի ամենահաճելի եւ յուրօրինակ նվերը ցանկացած առիթի համար։ Բարև ձեզ, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես Գայանե Չալյանն եմ, Մարտակերտից եմ, բարձրապես տեղափոխվել եմ Մարտակերտից Ստեփանակեր 2016 թվականին, ապրիլյան պատերազմից հետո եւ մինչհեռ այսօր ապրում եմ քաղաք Ստեփանակերտում։ Գայանե, դուք մտել եք գործարար կյանք։ Ճիշտն ասած 22 թվականից փոքրիկ բիզնեսով եմ զբաղվում, պատրաստում եմ նվեր բոքսեր, Kinder Surprise, իսկ 23 թվականից սկսել ենք արդեն Love's Box նվեր տուփերի վրա աշխատել։ Ունենք տարբերակներ, որը ընթացքում կփորձենք ընդլայնել մեր տեսականիները։ Այո։ Ուղղակի ժամանակի հետ կապված ու ջերոցման ու լուսերի հետ, որը որ պետքա խնդիրները կարգավորվի, որպեսզի կարողանանք շարունակել։ Գայանե ջան, իսկ հետաքրքիր է, ինչու որոշեցիք հատկապես այդ գործով զբաղվել։ Ինչը գրավեց ձեզ։ Երևի ուսումնասիրել եք շուկան, այնուհետև ուսումնասիրել եք համացանցով, այո, այդ կինդերբոքսերը, թե ուղակի ձեզ պատվիրեցին, հենց այդ ժամանակ սկսեցիք հատկապես դրանով զբաղվել։ Առաջներում աշխատում էի բեժուտերյաների գործերով, հետո որոշեցի զբաղվել գործվածքներով, երեխաների համար շարֆիկներ են գործում, տիկնոցներ, գլխարկներ։ Հետո որոշեցի, որ պետք է նորություն մտցնել ու տենց որոշեցի, որ զբաղվեմ դեր տոփերով, քանի որ երեխաները շատ են սիրում Kinder շոկոլադները։ Իսկ ես փորձում էի, որ ինչ որ կերպ այդ իրավիճակից ելնելով երեխաները ինչ որ կերպ ուրախացնել որոշեցի, որ պարզապես ծնողների ընտրած նվերը, որպեսզի շատ գեղեցիկ դեր մատուցի երեխաներին, ինտերնետում տեսա, թե ինչպես են պատրաստում այդ տուփերը, որոշեցի ինչու՞ չէ, որ ես էլ կարող կարող եմ պատրաստել ու ես էլ ինքս պատրաստեմ ու տենց որոշեցինք, որ կսկսենք հենց Kinder Box-ից։ Ցանկ պատերներ, ցանկ արձագանքներ, կոմենտներում հասկացանք, որ երեխաների շատ ուրախ եկել, տենց սկսեցինք շարունակել որոշեցինք նորություն եւս մտցնել։ Նորություն որպես մտցրեցինք լովեյս բոքսերը, սիրոտոնին ընթարաշ, հակապակցությամբ որպեսի կարողանանք նաեւ ուրախացնել, ասենք ամեն մեկը կարողանա ուրախացնել իր սիրելի Այո։ Ունենք եւս տարբերակներ, ուղղակի հիմա ներկայումս չեմ կարող բարձրացնել, որովհետեւ այսպեսի մի հատ ասվածված կա, ոչ միայն ասվածված, այլ իմ կյանքի փորձի չգիտեմ, հենց որ մի բան մտածում եմ, կարող եմ բարձրաձայնել, ինձից առաջ է դրում։ Դրա համար չեմ բարձրաձայնի այս անգամ։ Ուզում եմ որպեսզի իմ կողմից լինի նորություն, նաև լինի Արցախում դա։ Տեսականիներ լինելու են, ելի երեխաների կապված լինելու, երեխաների ամենասիրած ելի իրաց տարբերակով լինելու իսկ առայժմ եզրափակվենք դեր լովեսի լովեսի տարբերակով Գանե, իսկ այդ ձեր նշած կինդերբոքսերը, ինչով հիմա դուք զբաղվում եք, փաստորեն սրանք նորություն են Արցախում, այո։ Նորություն եղել են 21-ից 22 թվականին, ճիշտ ասած, հիմա նկատել եմ, որ կան մարդ, որ եւս սկսել են փորձում են ու ստացվում է իրաց մոտ։ Ես չեմ կարող ասել, որ ես ունեմ իմ գործի հետ ոնց ասեմ, սապեր ինչ զբաղվում եմ։ Պարզապես ամեն մարդ իր հաճախորդների ցանկ ունի, քանակ ունի։ Փարքաստուն ես չեմ բողոքում։ Ես ունեմ իմ հաճախորդների քանակը իմ ուզած չափով այնպես որ <laughs> ես բոլորին մախում եմ որ իրենց այդ փոքրիկ բիզնեսում ունենան հաջողություն ինչպես նաև որ ես ունեմ այս պայծրությամբ այո չնայած երբեմն ջերմության խնդրի պատճառով լինում են որ կանգ առնում այդ գործը։ Ժամանակի ընթացքում կկարգավորվի բնականաբար կկարգավորվի, ինչպես ասում են, առողջ մրցակցությունը թերևս դա շատ լավ է, բիզնեսի համար առավել եւս ողջունելի է, որ դուք նաեւ այդպես եք մտածում։ Գանը իսկ ովքեր են ձեր հաճախորդները, այսեք մարդիկ ինչպես են իմանում ձեր մասին։ Խանութներում ունեք դրված ձեր ապրանքներից, թե on-line հարթակում եք աշխատում։ Ճիշտ ասած, խանութներում չունեմ դրված եւ մտադրություն էլ չունեմ, քանի որ ես on-line տարբերակով եմ աշխատում, ունեմ մեծ լսարան, Facebook-ով, YouTube-ով խմերում տարածում եմ բարձապես գովազդում եմ իմ ապրանքը եւ դրա միջոցով ունենում եմ բազում պատերներ։ Եվ շրջաններից, այո, եւ մայրաքաղաքից։ Այո, եղել են գյուղերից էլ են ուզել, ճիշտ է, մի քիչ դժվար է հասցնել այնտեղ, բայց դա իմ համար խնդիր չի առաջացրել փորձել ենք ընթարաշնալ հաճախորդին եւ գազելի միջոցը ուղարկվեց ու բավականին շնորհակալություն ստացանք իրանց կողմից եւ ուրախացան եւ գոհեին եւ ուրախ էին որ կարողացանք իրանց պատվերը ժամանակին եւ որակով սպասարկել եւ տեղ հասցնել Գանը, իսկ ովքեր են ավելի շատ, ասենք, ձեզ պատվիրում եւ հատկապես ինչ մոտիվով են պատվերները լինում հաճախորդների։ Ա, Ճիշտ է որ ասեմ, սկզբից առիթից առիթ էր լինում ծնունդի երեխայի ծնունդի կամ ասենք ամանորյա որպես նվեր, բայց եղել են, հիշում եմ, որ 4 դեպք եմ ունեցել, որ անառիթ է եղել, հարցնում եմ, ասում եմ, կներեք, իսկ ինչ առիթի համար է, որ իմանամ դիզայնը ինչ դիզայնը պետք է արվի, որովհետև դիզայնը ընտրում եմ ես իմ տարբերակով ալիքում։ Ասացին, որ անառիթ է, որովհետև ինքս էլ այրեխային ընդհանցում, ուզելա ու ծնողով ցանկացել բարձրապես ուրախացնել իր այրեխային։ Ոտեն անարից պատվերը վերցրեցինք եւ հաճախորդը գոհ եղավ եւ ես ուրախացա որ կարողացա ինչ որ մի հատ երեխա էլ եւս ուրախացնել Ես գիտեմ այդ ձեր նշած կինդերբոքսերի մասին, առիթ ունեցել եմ մեկ անգամ օգտվելու։ Իդեպ ես էլ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնեմ, բավականին կրեատիվ եւ հետաքրքիր կինդերբոքսեր եք պատրաստում։ Պեզի ռադիոն կնդիրները ավելի լավ տեղեկանան ձեր գործունեության մասին։ Փաստորեն դուք բոքսերը պատրաստում եք, իսկ մեջը նվեր դուք չեք տեղադրում, այո, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ ասած, հարցը շատ է Ահա, հարցեր շատ են լինում, դատարկ է լինում, թե լցոնված։ Ես կուզեմ, որպեսզի քանի որ ուղիղ կապի մեջ ձեզ հետ եւ լսելու են բազում բասարաներ, եւս մի անգամ ուզում եմ ասել, որ մեր բոքսերը լինում են դատարկ, այս պահի դրությամբ չնայած իրավիճակի հետ աշատը կապված, որովհետև խանութներում չես կարող հիմա այս պահին գտնել այն ինչ որը ասենք սիրում են մեր երեխաները, իսկ մեր երեխաները շատ սիրում են խաղտրաբինիկ։ Դրա համար մենք որոշեցինք, որպեսզի մենք այդ ամեն ինչը կապված է բարելիքի հետ, ասենք ամենակամ ես չեմ կարող տրանսպորտային միջոց ձեռք բերել եւ առևտուրը կազմակերպել։ Դրա համար որոշեցինք, որ մեր բոքսերը պետք է լինեն դատարկ, հաճախորդները պետք է նախընտրեն իրենց համար իրենց երեխաների ցանկացած եւ սիրելի նվերները Եվ կարծես թե մեզ հետ համաձայնվում են շատերով, որովհետև կան մարդիկ, որ ճիշտ ասած լինում է, որ բավարար գումար չեն ունենում, իսկ քանի որ եթե պետք է մենք լցոնենք, դա լինելու է արդեն առանձին գումար, բացի բոքսի արժեքից, բացի տոփերի արժեքից, դա կկազմի առանձին եւս ուրիշ գումար, դրա համար կան ծնողներ, որ իրանք ձեռնտու է, որ իրանք նվեր տարբերական տրեն եւ իրենք լցոնեն։ Եկակ է եզրակացության, որի իրավիճակի հետ կապված մենք կշարունակենք վաճառել, արտադրել դատարկ վիճակում։ Բարի եւ վերջին հարցը գանեսիրո տոնին ընթառաջ ունեք արդեն պատվերներ, ունենք երիտասարդներ, ովքեր պատվիրել են իրենց սիրած աղջկա համար եւ հակառակը։ Այո Այո, այս պայն 3 հատ արդեն <laughs> պատվերները հասցվել են հարկիատիրոջը, եւս ունեմ երկու հատ պատվեր, վաղով կամ մինչև ամս 14 արդեն եւս կհասնի հասցեատիրոջ։ Երկու օրվա մեջ արդեն 5 հատ պատվեր ունեմ։ Այժմ շարունակել եմ նաեւ փետրվարի 23-ի արդիվ սերտիկներ են լինելու էլի տոփերը, բայց կամուֆլաժնի տարբերակով։ 23-ի արդիվ տղաների համար։ Արջև նաև կանանց միապսակն է մեկնարկելու հուսանք, դա կլինի ամենա հետաքրքիր նվերը տեղեկացնենք մեր ռադիոյն կնդիրներին։ Հա, մոռացա շեշտեմ, որ իմ բոլոր դպերը ամենառիթի համար է ցանկացած առիթի համար, որովհետև թեմատիկան ընտրում եմ ես, դիզայնը ընտրում եմ ես, իսկ քանի որ մեջ դա վայրեվականություն, հա։ Ահա տարբեր թեմատիկաներով տարբեր արտների համար լինելու է։ Շնորհակալ ենք ձեր գործերին միայն ու միայն հաջողություն ենք մաղթում։ Շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Հիմա գալիս է գործելու քո ժամանակը։ Պատրաստ եղիր աշխատելու եւ ստեղծելու, ինչ որ բանի հասնելու։ Ցանկությունն այլ է, իսկ ցանկությունն իրականություն դարձնելու համար գործելը լրիվ այլ է գործենք եւ գործելու շնորհիվ ցանկություն դարձնենք մեր երազանքները։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։